vir die muziekleier, het salem van David, bij die Heere skuil ek. Hoe kan jelle dan voor mij sê, vlug naar jelle berg soos een voel? Want kijk, die godeloose span die boog, hulle het al pijl op die snor reg gesit om in die donker te skiet naar die oprechtes van hart. Als die fundamenten omgegooi word, wat kan die rechtvaardige doen? Die Heere is in zijn heilige paleis, die troon van die Heere is in die hemel, sy oos sien, sy ooglede toets die mensekinders. Die Heere toets die rechtvaardige, maar sy siel haat die godeloose en die wat geweld lief het. Hy sal op die godeloose van nette, vier en swaal wat reen, en een gloeiende wind zal die deel van hulle beker wees. Want die Heere is rechtvaardig, hy het gerechtig Heere lief, die oprecht is sal sy aangezig zien.